Նոր ժամանակները նոր մարտահրավերներ են առաջադրել, ասում է Արցախի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան, տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու Ռուզաննա Մանգասարյանը։ Եվ մարդկային կապիտալի արդյունավետ օգտագործումն ու կառավարումը համամոլորակային խնդիր է, առավելապես ժամանակակից մարտահրավերների հետ պայմանավորված։ Եթե մինչ 2020 թվականը դիտարկենք եւ 2020 թվականից հետո, ապա մենք կարող ենք փաստել, որ այդ առումով մեր մոտ բավականին լուրջ խնդիրներ են ծագել անորոշության այսչանի բարձրացման հետ մեր տարածաշրջանում։ Եթե մինչ 2020 թվականը տնտեսագիտության ֆակուլտետում ընդգրկված մասնագիտական կրթական ծրագրերում դիմորդների ներգրաման առումով մենք լուրջ խնդիրներ ունենք եւ մեր բոլոր մասնագիտական կրթական ծրագրերը մեծ պահանջարկ են ներկայացվում։ Ավագ դպրոց ուսուցիչների շրջանավարտների կողմից, ապա ներկայումս 2021-22 ուսումնական տարվա ընդունելության արդյունքները ցույց տվեցին, որ մենք կանգնել ենք լուրջ խնդրի դիմաց, Շրջանավարտների մեծ մասն այսօր նախընտրում է մասնագիտական ուսում ստանալ Հայաստանի Հանրապետության բուհերում կամ եթե կա նման հնարավորություն ավելի հեռվում։ Խնդիրն ամենևին Արցախի մայրբուհի նկատմամբ անվստահությունը չէ։ Խնդրի արմատները ցավոք ավելի խորն են։ Քաղաքական իրավիճակ, անորոշություն, այս ամենն իրենց ազդեցությունն են թողնում բազմաթիվ երիտասարդների որոշման վրա։ Այդ առումով մենք լուրջ խնդիրներ ունենք հետպատերազմյան ժամանակահատվածում, երբ փորձում ենք մեր կապերը ավագ դպրոցների ոչ միայն մայրաքաղաքի, այլ նաև մյուս վարչական տարածքների հետ ամրապնդել, ներկայացնել այն կրթական ծրագրերը, որը մենք տալիս ենք մեր մասնագետներին պրոֆեսորադասախոսական ազնագազմը ներուժի առումով, մեր ուսանողությանը որակական առումով եւ միևնույն ժամանակ այն բոլոր հասարակական աշխատանքները, որը որ կազմակերպվում է եւ դրանով իսկ ցույց տալ, որ եթե նրանք ընտրեն Արցախի պետական համասանը, կոնկրետ տնտեսագիտության ֆակուլտետում ընդգրկված մասնագիտական կրթական ծրագրերը, նրանք որևէ նահանջ չեն ունենա։ Միևնույն ժամանակ փորձում ենք համադրել ներկայումս ամբողջ աշխարհում ձևավորված քաղաքական իրավիճակի հետ եւ հիմնավորել, որ անվտանգային խնդիրները հիմա ամբողջ աշխարհում են ցակում Փաստը այն, որ երիտասարդության շրջանում բուհական կրթության նկատմամբ հետաքրքրության անկում է արձանագրվում։ Հայաստանի Հանրապետության բուհերում էլ վերջին տարիներին դիմորդների թվի նվազման միտում կա։ Իհարկե այդ խնդիրը եւս կա, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության բուհերում, երբ որ թափոր տեղերը ներկայացրին, այնտեղ հիմնականում բնագիտական մասնագիտությունների գծով է, որ թափոր տեղեր են առաջացել։ Ես կոնկրետ մեր տնտեսագիտական մասնագիտությունների գծով վերլուծություններ, որ իրականացրել ենք հիմնականում հարցումների միջոցով, թեկուզ մեր առաջի կուրսում ընդգրկված ուսանողների շրջանակում նրանց դասընկերների մեծ մասը նախընտրել են տնտեսագիտություն մասնագիտությունը Հայաստանի Հանրապետության այն ուսումնական հաստատությունները, որտեղ տրվում են այդ կրթական ծրագրերը եւ ցույց է տրվել, որ հիմնական անվտանգային գործոնից ելնելով են դրանք ընտրել Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան բոհերը Խնդրին իհարկե տեղյակ է եւ լիազորված մարմինը եւ այն ավելի բարձր մակարդակներում է քննարկվել։ Մենք գիտենք, որ չճանաչված պետություն ենք պատերազմի արդյունքում զգալի կորուստներ ունեցանք եւ դա նաեւ մտածելակերպի հետ կապված հարց է, բայց ռեկտորատում գիտխորհրդում իհարկե բավական մեծ քննարկումներ մենք կատարում ենք եւ կարծում ենք, որ յուրաքանչյուր մասնագիտական կրթական ծրագրի պատասխանատու պետք է բոլոր քայլերը ձեռնարկի, որպեսզի կարողանա ճիշտ ներկայացնել հանրությանը այն ինչ որ մատուցվում է միևնույն ժամանակ որոշակի կայունության պայմաններում կարողանանք այդ մտածելակերպի վրա նաև ազդենք Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման ընթացքում, երբ ԱՌՊՀ-ն մշակեց համալսարանի ֆակուլտետի զարգացման ծրագիր ու դրանից ելնելով զարգացման ռազմավարություն, աշխատանքի շուկայի պահանջարկին համահունչ համամարտկային բոլոր արժեքները գնահատող մասնագետի պատրաստման վրա շեշտադրում կատարվեց, ասում է ԱՌՊՀ դեկանը։ Կարևորվեց բուհ գործատու համագործակցության ընդլայնումը, կատարվեց մասնագիտական կողմնորոշման նախապատրաստական աշխատանք ֆակուլտետի կողմից, պարզաբանում է զրուցակիցս գործատու համագործակցության շրջանակում մեր ֆակուլտետում բավականին մեծ միջոցառումներ մենք ձեռնարկում ենք թեկուզ գիտական ընթերցումների առումով եւ պետական ոլորտի համապատասխան պատասխանատուներին են հրավիրում կոնկրետ ըստ նախարարությունների գերատեսչությունների առանձին թեմատիկայի գծով եւ որ մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչներին ենք ներգրավում եւ այդ համագործակցությունը բավականին լավ հաջող ստացվել է ինչպես մինչ 2020 թվականը այնպես 2020 թվականից այդ Ղարաբաստիկ պատերազմից հետո Դեկանը համոզված է՝ տաշած քարը գետնին չի մնում։ Ֆակուլտետի լավագույն ուսանողները գտել են իրենց տեղը, իսկ խնդիրն արկա է ոչ միայն մեզ մոտ, աշխատաշուկան նույնպես շուկա է, որտեղ պետք է մրցունակ լինել։ Դա շուկայական հարաբերությունների մակարդակում, իսկ պետության խնդիրը այլ է։ Կարևոր է, որ մարդկային կապիտալի ներուժի արտահոսք չլինի, քանի որ որակյալ մարդկային կապիտալի արդյունավետ օգտագործումն ու տնտեսության տարբեր ճյուղերում բաշխումը տնտեսության զարգացման երաշխիքն է, ասում է Ռուզաննա Մանգասարյանը։ Հայաստանը, եւ եթե այս խնդրին մատների արանքով նայենք, լրջագույն փաստի առաջ են կանգնելու, այդ թվում եւ ժողովրդագրական Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական